en dit is die nasies wat die Heere laat oorblij het om Israël, almal wat al die oorloe van Kana, en nie geken het nie, dier hulle op die proef te stel, net dat die geslachte van die kinders van Israël dit kan weet, om hulle te leer oorlog voer, ten minste die wat daar vroeger nie van geweet het nie, vijf vorste van die Filisteine en al die Kanaanite en Sidoniers en Jewite wat in die gebergte Elban omgewoon het, van die berg Baal. El Hermon af tot bij die ingang na Amat. Hulle was dan daar om die hulle Israel op die proef te stellen, om te weet of hulle na die geboeien van die Heere wat hy hulle vaders dier Mooses beveel het, so luister. So het die kinders van Israel dan onder die Kana, Niete, Jetite en Amurite en Veresite en Jewite en Jebesite gewoon, en al dochters vir hulle as vrouwen geneem en hulle eie dochters aan hulle seens gegee en hulle goede gediend. En die kinders van Israël het gedoen wat verkeerd was in die oe van die Heere en die Heere hulle God vergeet in die baals en die heilige boomstammen gedien. Daarop het die toer van die Heere ten Israël ontvlam, en hy het hulle verkoop in die hand van Kisanresatim, die koning van Mesopotamië, en die kinders van Israël het Kisanresatim acht jaar lang gedien. Maar toe die kinders van Israël die Heere aanroep, het die Heere een verloser vir die kinders van Israël verwekt wat hulle verloos het, Ootneel, die sien van Kenas, die jongere broer van Kaleb. In die geest van die Heere het op hom gekom, en hij het Israël gerig en uitgetrek om oorlog te voer, en die Heere het Kesan Resatim, die koning van Aram, in zijn hand gegee, zodat hij die oorhand oor Kesan Resatim gekry het. Toe kry die land res 40 jaar lang, en Ootneel, die sien van Kenas, het gesterven. En die kinders van Israël het weer gedoen wat verkeerd was in die oe van die Heere. Toe maak die Heere Eglon, die koning van Moab, sterk in Israël, omdat hulle gedoen het wat verkeerd was in die oe van die Heere, en hy versamel by om die kinders van Ammon en Amalek. Daarop het hy weggetrek in Israël verslaan, en hulle het die Palmstad in besit geneem. En die kinders van Israël het Eglon, die koning van Moab, 18 jaar lang gediend. Maar toe die kinders van Israël die Heere aanroep, het die Heere vir hulle as verlosser verwek, en het, die sien van Gera, die Benjaminiet, een man wat links was. Dierom stuur toe die kinders van Israël die belasting aan Eglon, die koning van Moab. En hy het het vir hom een swaard gemaakt, aan twee kanten skerp, een al lang, en het onder sy kleren aan sy rechterheep vastgegord, en hy het die belasting aan Eglon, die koning van Moab, gebring en Eglon was een baie vet man. En toe hy die belasting volledig afgelever het, bring hy die mensen wat die belasting gedraaid het, weg, maar hij zelf het omgedraaid bij die gesneden beelden wat bij Gilgal was, en gesê, ek het een geheime opdracht aan, ook koning. Die, sê toe, stil, en allemaal wat bij ons staan, het van om af weggegaan buiten toe. En toe hy het by hom inkom, terwijl hij in die koelboekkamer zit wat voor hom alleen was, sê Ewet, ek het een woord van God aan u. En toe hy van sy stoel af opstaan, steek Ewet sy linkerhand uit en grijp die zwaard van sy rechterreek af en steek dit in sy buik, zodat so zelfs die hef achter die leem ingedring het in die vet, van hy het die zwaard niet uit zijn buik uitgetrek nie, om die leem toegesluit en bij die wond uitgepeil het. Toe gaan Ewet uit op die galerij, maar hy het die dieren van die boekkamer achterom gesluit en gegrendel. Net toe hy uitgegaan het, kom sy die naar, en toe hulle sien en kyk, die dieren van die boekkamer was gegrendel, sê hulle, hy is zeker bezig om zijn voeten te bedekken in die koelkamer. En hulle het gewacht totdat hulle verleef was, maar, hy het die dieren van die boekkamer nie oopgemaak nie. En toe hulle die sleutel gaan haal en oopsluit, le hulle hier daar dood op die grond. Maar terwijl hulle nog talem, het hy het ontvlug in die gesneden beelden voorbij gegaan en Nasra ontsnap. En toe hy aankom, blaas hy op die randse ring op die gebergte van Ephraim, en die kinders van Israël het saam met hom van die gebergte afgetrek, en hy voer hulle uit. Toe sê hy vir hulle, volg mij, van die Heere gee jylle vijande, die Moabite, in jylle hand, en hulle het achterom aan afgetrek en die Moabite van die drive van die Jordaan afgesnij en niemand toegelaat om dier te gaan nie. En hulle het in die tijd van Moab omtrent 10.000 man verslaan, allemaal goed gebouwde en allemaal dapper mannen, en niemand het vrygekom nie. So mis Moab dan die dag buig onder die hand van Israël, en die land het 80 jaar lang gerust. Toe kon Nom Samgar, die sien van Anad, wat van die Filisteine 600 man met de oostrijverstok verslaan het, en ook hy het Israël verloost.